بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل وانه شيء majalisun da na hudu cikin goron da na muktasar ilimin da ba a gizi da ne a duk kafin wanda yau sabon ne uku a ɗaya ne ga watan rabu da wanko mai saba da wasu nan yau da wuri da da da arba'in da biyar wanda ya daidai da sha shida ga watan tara haihuwa ne da isa da shekaru da ashirin da

نعم صيانة الكتاب صفحة لنا نعم لا أكل نعم أضاء تمام صيانة الكتاب نعم صيانة الكتاب معنى أنا زي صوت جيدا shakku ne a kan mutum ya kula da littafinsa kuma yaya ne ya kamata ya kasance in zai zama karatu shi ne siyaratu kitab kula da littafi wa kazalika kitab haka nan littafin fa sun min fita. kanu sun kasance يتناولونه سنة دوكا للتاجسو على طهارة مثالا سيتي طهارة أنا الولاء من يصح ما لا يتوفى تعليم يتيسر العلم نور علمي هسكين والطهارة نور حتى سركي شيما هسكين فيزداد نور العلم سي حسك إلمي زي قارو بنور الوضوء لا حسك الولاء أما الولاء الخير إن كاي الولاء كاي الدعاء وانده إكي باين الولاء وانده إكي مقتورة إلا زابوري بوري مكو من الجنة ولا تقصد أما الخير تبا جبل إذا كان za ka karanta alkur'ani za ka zama da isin karatu da sauransu kawai da ma kawai kai ka zama kullum kana labaranka ya karya shi kuma sai ka tafi ko ta yi sati daya ko biyu shi kamar ta zama tabi'a wada wa kitabar tafsiri sannan ta kuma jerin littattafan ma malam da garka kai nan ka zama sarkakke kullum kana da alwaran kafula da kanka ta girmama karatu saboda girmama karatun ne har kana alwala ba haka littattafan ma dole ka san darajar su wanne ne a gaba wanne ne a baya wa yabahu kitab at-tafsir fawqa sa'il kutub ta'ziman wannan kaga wanda suke almajirai ne masu karatun alkur'ani wasu kan suna da wato ƙetare ina kama wurin girma ƙwari ƙwari larabci ana fara daga dama sale abu ba ta ga wani ta zo ta ji ƙwari haka ba shi zai ɗauka ya mayar da shi ya cikin da ya gawa ka aje shi haka ya za ka ji ƙwari haka sai ya to wannan mutumin zai yadda ta ajiye wannan ba kan a wannan ba ba cin laifi ba tun da girma da ƙwa'ani ba saboda kun yi abin a ƙwa'ani ne ko Allah subhanahu wa ta'ala ba abin da za ka yi ka ce eh ka kai tsakurin girma kare ya ويضع كتاب التفسير ko سائر الكتب في عدد التافه التفسير فوق سائر الكتب أكن sauran لتتفكر أكن صورا لتتفكر chào bài này 教都應該以色列嚟見佢嘛。Kajian bayani akan girmama malaman da ilimin ba, ka gani da tafan mai da rufe za ka yi rayuwa da shi. Wala ya mutu rijin a littafi ka ya mika kafansa ga littafi ga littafi ka aje, kuma ka mika kafansa kama yana kallon zafin ma da shi wannan matar da ويجود الكتاب حتى إن ذاك يربط الكوتا كربط هكذا كإن ذاك يربط ميتون رأى أبو حنيفة النعمان بن ثابت أبو حنيفة يقع رأى سرعة رأى أبو حنيفة رأى أبو حنيفة ra'a abu hanifa al'imam abu hanifa ya ga katiban wani mai rubutu yuqarnitu yana mammaza tsakanin rubutun shi yana rubuta su kanana kuma a harhade da juna al shi ne mutum yana rubutu ya rubuta ƙarami kuma wannan ya zo ya haɗa shi da wannan suna nan kusa da juna faƙala sai ya ce mishi latu karbit khattaka kada ka masu rubutunka su zama ƙanana kuma sun yi kusa da juna sosai karbit khattaka in shi ta daga ana yana nufin fa'inaka in rishta ɗan dai allah ya tsawita rayuwarka can da ƙi za ka yi na damuwa ya sa ya bari haka kai ne kayan rubutu ka gasa karatu ba ta wani inda kai dan makaranta ne ba in ba kayan rubutu yadda ya kamata za ka zo ana muku lecture ne da local notes amma wani lokaci kuma takardar naka ne ka zo na kana karatu exam sai ka ce wani wani eh, a wuri kaza da nan menene malamin ya faɗa sai ka zo kana tambaya kuma ga shi ka rubuta me ya faru lokacin da kake rubutun ba ka yi rubutu yadda ya kamata ba ne ba wayin mutta in kuma ka rasu ka bar wannan aikin da kai kushtan wasu za su zage ka zage abin da yake nufi wata mutum ka bar wannan aikin wanda mutum ba zai kai ba kenan ka yi asara ka yi rubutu amma ilimin ba ka yi amfani ba da rubutun amma sai ma'anahu abin da yake nufi in ishta in ka rayu faƙwala bi kal'umru allah ya tsawaita rayuwarka ba a fa basaruka idonka zai yi rauni wa in mutta in kuma ka rasu shata maka man kara a ba'adaka wanda ya karanta littafin ka bayan kafa duniya zai zarge ka wa hada mubalagatan wannan kuma keta da iyaka fi masawi isu wil khab miyagun munana rubutu ji wani ba ka ganin ba malam bayani ne ba ka ganin kenan har karatun ka na ko kuma wannan abin za ta yi sannan ta'zimu shuraka girmama cuɗanya kenan girmama haduwan da kai da ɗalibai har da malaman gaba da ana bayanin da zai kai da mutum ko kai da malamin in kun haɗu kun kun tsawon zamani tare wannan tsawon zamani tattasa kai da mutaccen kasan wasu suna da mummunan ladabi a nan wadda ma da zai wani ya je karatu ya fara karatu gudun malamin ya yi sati daya biyu shekara daya sai ya fara wasu ɗabi'u wadda da baya yi da malamin wannan ba hali na masu hankali shi mai hankali inda ya san yadda zai yi wani da malamai shi malamin ba ya saba da malamin ko bai saba da malamin ba shi ya san cewa wani yi nisa gana da alifa shi ne ma da yake man mai kuma wanda bai kasance wa ta'zimu girmamawa da yake ba da alfi ba bayan girmamawa da haɗuwa su ɗin wa yi fi awwal mara yadda yake girmama a can farko فليس أهل من علم ومن dace da ya samu ilimi فينبغي على الطالب الاحتراز عن الأخلاق الذميمة فينبغي يا داتي على الطالب الغالب الاحتراز يتاكا سنسا عن الأخلاق الذميمة حالا حالا يتبعون سكي مياه وما سكي wahiya waɗannan ɗabi'u miyawu ko wasu da littafi ko shirin ya gurin karatu ko rashin girmama abin da kake karanta ko rashin girmama malaman ya ce kilabun ma'anariya waɗannan karnuka ne wadda ido baya ganin su alkilabun ma'anariya kare in ya gana ma a jirgin zai gani da zai yi haka ne ba kilab ma'anawiya kenan karnuka wadda ido ba su gani kenan abin da kake nema mai amfani ilimin na ilimi ba za ka sani ba wannan ba ka sani ba waɗannan miyagun halayen za su fuske wannan albarkar karatu da tafi ga kanan kana ta yin neman ilimin amma zai ga abin ba zai yi albarka yana da ba wa khususan musamman kilo ta ce girman kai wannan ta shiga tsakanin ilimi da dayawa cikin masu neman ilimi masu neman ilimi yana nufin wanda yana nema yana son ya samu shi ke ne daga wannan shi a ammi akan wadda ya zo da shi ne ma da ce al'ilmi fi ilimi harbin aikan harbi tamkar da yaki lil ta muta'ali ga gada mai girman kai wanda yana da girman kai ya ce to ilimi ko shi ya samu ilimi kamar ka yaki mene misalin wannan ma ce kasaibi kamar kurarowar ruwa ruwa kurarar ruwa harbin yaki ne lil makanin ali ga waje wanda yake tudu mana abin da yake nuni ba in yanzu an yi ruwa ruwa zai gudana kurara a kasa ba to yanzu misali in akwai guri wanda yake tudu a sama ruwa in ya zo zai hau ne to zai hau ba mara ce to in dai ruwan nan ba zai hau saman nan ba to mai girman kai ma ba zai samu ilimi ba ƙari bayan da ya yi abubuwa manya-manya guda biyu girmamawa da kuma saukar da kai gurin karatu saboda za ka je gurin yanzu kaga wadanda suke zuwa karatu almabirai har gonan malam suna zuwa su yi noma ba su je su yi noma su ƙara kayan su zo cikin ɗalibai ma akwai wani zai zai ce da ya eh, kana da kayan zan yi wanke sai ke yi wanke da ya dawo wani kuma ma shi ma cikin ɗaliban ne yana ganin a'a Karatu mu zai ce ni zai tambaya kuma ga shi zai ce a ah, ni zai ne to ai kana karatu to in ka ce a ah, ni zan yi wannan hidima ilimin mai zai ce shi ma irin wannan magana shi zai rama kawai da ilimin zai ce to ni zai yi maka hidima dole shi ma zai fara haka ai kai baka san abin da ake ce albarka ba kai karatu ka samu ilimi ta ce albarka nawa ne cikin masu ilimin masiyata ya siya ce ga ilimin amma ilimin ta zama bala'i hasali ma baka gani ba wani ya nemi ilimin ya samu amma sai ya mayar da ilimin abu ne na neman manya-manyan kudero a san cewa shi malami a san cewa shi kaza wannan ilimin a yi shirin ne wani ilimin nan ta barka ba ta yi ba gana bayan haka cikin alkur'an Allah ce fa wa kalilin min ibadi shakur wa kalilin ma hum kalilin kalilin duk abu nagartacce mai kyau ba ba su da yawa kadan ne ka bincika daga waɗanda suke samun zinare ka sama ya suke samu kadan ne cikin ƙasa da kalli girman ƙasan kuma ka kalli abin da ake samun masu abin da tsada abin da ake nufi ba ɗaliban ma masu zuwa karatu in ka yi yawo za ka gan su da yawa amma a cikin masu zuwa karatu nawa ne wanda shi niyyar sani in samu ilimi kuma in kawar da jahilci ga wanda zai iya kawar da je wani guri na daban in nemi kudi. ilimi ba shi da alaka da neman kuɗi nawa ne da wani shi ba kadan ne ka sabon da ya faru ko kuma zai faru ɗaliban masu neman ilimi da yawa amma kaga mutanen duniya su kadan ne faru ɗaya cikin ɗaliban kuma wadda zai zauna ya yi abin da ya kamata na neman ilimin kadan ne kuma a cikinsu wanda zai samu ilmin allah ya ba shi fahimta fahimta alfahmu wal idraku shine asalin ilimi kaɗan ne kuma cikin waɗanda sun samu fahimta wanda zai zo na ya yi wa annabi hidima kaɗan ne kaga ana ta ashewa duk abin da za ka yi kenan akwai jarrabawa a cikin ta yana bayani da kyau فصل wannan fasali ne fil jiddi wal muwazabati wal himma fil jiddi jid wana al ijtihad ne kwazo wal muwadaba al muwazabatu dawwama kaga wal himma to himman nan ta hada dukkan su biyu asan mutumin da yana da himma to shi yana da kwazo kuma yana da kwazo na dangwama a kan in ya fara wane ya yi wane in ya fara wani sai ya ga karshe wane ta ce himma sannan ma ne ce sun malabu da minar jirgi wal muwazamati wal mulazamati da ɗalibin ilmi aga wani kuma ga shi nan da abin nan eh, kwazon zuwa karatu kullum kowane majalisi yana nan amma ya je gida zai yi wasan da littafin ne ba zai sake wani kayan littafin ba sai a zan shi a sa abin karatu da wannan irin su ɗake a magana wani yana so ya je karatu inda zai je karatu kila ya je ɗari ya dawo ɗari kuma yana so ya yi browsing to a kan ya je gurin karatun nan gwara ya siya wide da ɗari biyu inda ya ba shi da kudi sai da ɗari biyu nan a ga wannan to kai ma daga yake yi ji wani bayani ba da wani duk ana samu wani sabida shi ne ga shi nan lokacin karatu ya je mana sun ga shi ya sa wannan ba gaba sai ga an kawo gurin karatun ma baya daga baya ne ma ne da ya san wannan malami eh wannan ya masa mutum sannan ya aika maka mutum cewa ne ba zai bai samu zuwa karatu ba amma in ka je ka ga abin da yake yi abin da yake yin bata kai ta hana shi zuwa karatu ta an ka karanta tarihin su mutum ɗan shi ya rasu ɗan shi ba zai ce a mutanen kawai rai dai kan babu wanda ya dauka ko ina nan ko baya nan yaro ne da zai tashi ba kuma ga shi lokacin karatu to ya zan yi tsara ne ko bai shi kawai in sallah jirgin jana'iza ina zan shi kenan neman sai in zauna haka suka yi amma yau kaga yanzu ranar asabar da daddare yau ne asabar ne ko wani yanzu zai ce maka wai akwai aure a gidansu Ta ji fa aure a gidansu aure duk ginin nan ba gama ba har dare ba zai zo karatu ba zai ce a ah, wani wani akwai aure a gidansu wani ginin ka ne za su yi karatu ne kenan kai wannan gobe in ka fara karantarwa in akwai aure a gidanku ba za a yi karatu ba ba kuma haka nuna ba haka wani maza ce wane eh, wane yau bai zo bai samu zuwa karatu wai akwai sauka a gidansu yau wai an yi sauka a ƙwa'ani yau shi ya sa wai bai zo karatu wannan suna irin ɗaliban da suke neman yi ko ba haka bane ba to kai wannan kasan muhimmancin karatu ka kasa bambanta tsakanin abin da yake mafi muhimmanci gashi ka zauna an yi abinan mutum saukan da kai ba me ka samu kai ita samu kuma da wahalar da ka ba da yawon da kai na raba abinci eh, ni kai abin da kai kuma ko kana nan ko baka nan wannan bikin za a kuma za a yi kai kare za ka hana ba za ka hana ba amma karatu an yi da kai ne magabata sai na umar shi da makwabcin shi ne sun raba kwana ya ce mashi yau kai za ka je ka ji karatun ma'aikin sallah ni zan je kasuwa in mun zo za ka karanta da abin da kai gobe ni zan je in na zo zan karanta da kai haka kake yi ina umar amma yau din da an sun ci kai ne lokacin da ko kuma a yanayi wanda ɗaliban ba su san a cikin karatun ma wanne ne amfani wanne ne wa'azi wanne ne bai da kima mara amfani sannan mai cike ladabin karatun duk ba a sani ba shi yasa ne kawai mutum in ya fara zuwa karatu wazin da yake zuwa sai ya dauka duk karatun da ake yin wazin ko ba haka wani ɗaliban ga wannan mai barna ce ladabin ne ta zama babu a cikin dole ne samar da wannan abin sai da gyara ji wani bayanin ba thumma haka nan labun daminal jirgi babu makawa dole ne mutum ya zama da kwazo don muwazara kuma a kan abin da yake yi wani lazima kuma ya lazimci ya lazimci ga la'azin da lazimta da ɗalibin ilmi ga ɗalibin ilmi wai dai yin ishara ga wannan nema ma fa aka yi ishara fil qur'ani a cikin alqur'ani bi ta ala inda Allah ya ce ya yahya ya kai yahya kudin kitaba da riko da littafin nan da kowa da ƙarfi kenan da riko da littafin nan yanzu in ka fara rike littafin nan ka karanta ka karantar yanzu zai kare sai lokacin da ka bar duniya wa na mun tsinka mai mun bashi alhukuma annabta sabiya alhali yana karami kalam yahya bai kai shekaru wadda sauran annabawa suka kai ba allah ya bashi annabta ba a daina wata kuma sabiya ka gana ya yahya kudin kitaba bai kowa ba kenan mai aljiddu wal muwaba bai yi koda abin da karfi wa kawo da kuma yadda allah ya ce Walladina جاهدوا فينا والذين ودند جاهدوا فينا سكي قوازو أكن سوشاتو kan fina din nan aifi buluri na ma talabna kenan gurin kai ga abin da muka so su yi gurin kai makura da daraja fina lanahdiyannahum lalle za mu shiryar da su subulana hanyoyin wa inna Allah lalle Allah da ma'al yana nan tare da masu kyautatawa ka gana wanda zina ja a rufi na da biyan na hausu ba wanda yake nema ilimi kwazo yake yi inda ya samu da yake yi ba kwazo yake yi da ya kai ga daraja na malanta ya samu nada a lahira kun gane wannan bayanin ba da haka inda ilimi ne eh, sai ka yi da gaske sai ka zama da kwazo zuwa karatun kuma abin da an ce maka sannan kuma abin da ko ba ce maka ba an dai karantar da kai ba eh kai wani abu dai sauran ka same su wakila wasu malamai suka ce man talara shay'an wadda ya nemi wani abu wajen da kuma ya yi kwazo wajen ne sun ce zai samu shi ne suna cewa man jadda wajen makar'an ba wanda ya zai kwankwasa ko ba walajja kuma ya lazunci kwankwasa kofan walajja ai lajja fil amri lazamahu wa aba'an kawai abin da yake nemi ba in ka ce lajja fil amri mutumin ya lazunci abin lazamahu walad man man qara baba walaj ya kwankwasa kofa kuma ya lazunci buga kofan wala da zai shiga بسم الله ورجنا بسم الله ورجنا الولول shiga eh, ka bi wani abu ai ko dai baka shiga ba ko wakila wasu kuma malamai suka ce ma ta ta'anna tanalu ma ta tamanna bi ma ta ta'anna iya wahalarka tanaru ma ta tamanna za ka samu abin da kake burin samu ta ta'anna daga al'ana'u ana kuma al-mashaqqatu wa ta'ab ne gana an yi mai akwai wahala ko ne kana da gaske ba kamar na hutu abdurrahman da muka faɗa kasan manzo Allah sallallahu shekaru nawa yayi kafin annabta arba'in ba bayan annabta shekaru nawa ashirin da bayan da yayi shekaru ashirin da uku na ukun nan lokacin da Allah subhanahu wataala ya saukar da ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba wannan sura malaman tafsiri babban sahabin nan da ya ce wannan sura eh, wannan sura abinda take nuna ba mazan allah shi kenan ya gama abinda yake yi zai yi sallama da kuma kenan shi ne mazan sallam da ya gama isar da sakon kuma za ka yi abin da shi kenan shi ne ba balin rafiƙal a'la balin rafiƙal a'la kenan na aisha ta ce a nan bana gano cewa zabi aka bashi za ka zauna ne za ka dan sake zama a duniya ne ko za ka wuce ce a a duniya nan na ta wadda rafi ka gama zama ta sallan da ya gama isar da sakon ya bar duniya ma wannan is a clear message kai ɗalibin ilimi ne eh, ilimi kake nema eh, ka yi wa din filma a eh, yau zai kare sai ka mutu sabida wani yana jira ne bari ya dan yi karatu shi mai dan karantar kadan karanta kadan yi sallah zai yi ba zai karewa ba da wani bayan sabida ka kasa abin da ka fuskanta yana da muhimmanci ka san haka baka gani ba yanzu ko dai kana so ka zama ma'aikacin gwamnatin ma dai to shi dai aikin gwamnati in ka fara shekarun da za ka yi a cikin aikin ko baka mutu ba a kirge suke ba in ka kai talatin da biyar ko arba'in su ce shi kenan ka tafi kai wannan ka so ba in an barka za ka yi barna ko ba gaban amma na Allah ba shi ba zai kare ba أشر الشيخ الإمام الأجل الأستاذ سليل الدين الشرازي الشافعي هكذا للشافعي هكذا shafi imam shafi wannan ko dai ya zama wannan shafi ne ba shafi ne Allah ko dai shafi ko dai shafi amma dai indi shafi ne yana nisbanta shi ga mazhaba na shafi'iyya don kuma shafi ne kenan shi ma da malamin shafi ne wannan shi ma bin dubawa kuma duk da ka abin da ya karanta wannan sun dai muna so mu san gaskiya al'amarin mu ga sunan malamin sai mu je mu karanta tarjumar shi anan ne za mu san gaskiya al'amarin biyar bayan ba rahimahumullah wannan malamin ya ce aljid da kulla amrin shasi'i wal jid yaftahu kulla babin mughlaqi hmm? wannan bahar kamil ne kan wajen jama'ar da buhuri kamil ne aljiddu ne kun labrin sha sirai aljiddu kwazo ne zai kusanta zai kusanto kuma zai kusantar kulla amrin sha duk al'amari wanda yake a nesa kwazo inda kana da kwazo kwazon za ta kusanta ta za ta kusanta ta gare ka wal jiddu kwazo yaftahu zai bude kulla babin kai dukkanin rufaffin kofa inda kwazo kana da shi zai bude za ta bude maka fa haqqu khalqillahi bil hammi mu'un du himmatin yabla bi 'aishin dayyiq wa haqqu ma mafi dacewa cikin bayan Allah ko kuma cikin halittun Allah bil hammi kaga ne bil hammi gudun samun abin da yake so asali anan alhammu bi wani abu a rai ba to ai kana bi a rai din kana so ne ka san ya abin zai kasance ba wannan shine ya amfani da shi gurin buri hammi samu abin da yake so umru'un mutumin da du himmatin wadda yana ma'abocin himma ne yabla zai haƙura ya aishin daidai da rayuwa wadda take mai kunci wal aishin daidai wannan kenan shi mutum mai himman nan ko da rayuwarsa abin nan yana cikin kunci inda yana son ya samu wani abu to ba zai kalli wannan kuncin ya ja baya ba kawai zai yi gaba ne ya yi haƙuri wurin neman wannan abu. kamar yadda wake yake yin makaranta ranar da ba shi da kuɗi mai zai yi naira shi kuɗi ne kari a wurin kai da misali kana so ka je university kuma kana da test test zan nan ba ka yi ba malam ne ce ba za ka rubuta exam ba me za ka yi zama za ka yi ba za ka zauna ba me za ka yi za ka mu gane kwasan nan ka kare da kama sai rabi ka hauna ka ce naira ka hamsin ko ba ka bane ba in ka je ka sauka kwastam sai ka yanta ta shi ma ko ba ka ba sai ka ce hamsin na gurin ka akai kan masu ko kuma ka ce tashin mama sai ka saukar saukan ka a gurin sauran ka tafi da kafa ka zauna wana gidanku zai yi ne me ya sa ne ka samu ka je ka rubuta test din nan aljiddu ne himma ce ko ba aka ba yanzu a karatun kana dini za ka yi haka ne za ka yi amma da yi da ke yau nan ban da guri shi kenan sai zama zauna tun da ne ba exam ko haka ba ya yi lahira ne za a yi exam ba duniya ba ne ba shi ne abin da ya bambanta mu da mutanen da su mutane da kwazon su gurin neman ilimi ta fi kwazon mu na boko duk dan boko in ya ji wannan magana ya san da ake ne duk dan boko ne a yi ya san wahalar da ya sha wurin yin diploma da digiri da sauransu wannan wahalar da ka sha su wahalar da suka sha ka bi wannan mutum zai sayar da gidan shi ya ba yaron kudi saboda zai karanta hadisi kan zai ba wanda zai sayar da gidan shi ya baka kai gari ne saboda zai baka. ya zai baka zai bayar ba zai ce a kawai ka je ka yi diploma ko ba ka bane amma su saboda karatun hadisin kan sayar da gidan shi ba a ce ma ka sayar da gidan ka ba fa kuma gidan an ce gida ya wani gashi gidan shi biyu ko uku ko furu a cikin ne ɗayan zai sayar ya fara to ba wai gidan shi bane zai fita ya siyar wannan ba ne ba to kuma a cikin abin da za wannan abubuwan da zaka cikin wannan muhimmancin yamma labi aishin dayyib wannan kenan rayuwar da ka tsinci kanka kana dai ci kana sha ba eh to kada wannan kuncin ka kalle ta ka kwatanta ta da rayuwar wasu ɗalibai wanda Allah ya buɗa musu kai ka ce ba za ka yi ba ba ruwan karshe shi ma yana shi kai ma kai ka ai mala'ikun da suke rubuta ayyukan ku daban-daban ne ba ومن الدليل على القضاء وحكمه بؤس اللبيب وطيب عيش الأحمق ما يوكل من الدليل على القضاء ذلك شكين دليل ورد سكينونا ga hukuntawan Allah wa hukumihi kenan qada ita ce kaddara wa hukumihi da hukuntawansa bu'sul labibi munin rayuwa na mai hankali wa tibi aishin ahmaq wawa kuma sai ganshi yana cikin rayuwa mai yalwa duniyan kenan cikin mutane nawa ne wani a makarantar ma ya kasa karatu kaf ya je ya haru da wani mai gida mai gidan shekarar shi ashirin ne yake kasuwanci amma har yanzu jarin shi miliyan biyu ne amma wannan da aka kore shi a makaranta saboda kwakwalwar shi ta yi nok ya zo mutumin nan ya koya mai yadda ake yin kasuwanci bayan shekara biyar shidin shagon shi ana yana da kayan miliyan bakwai mutumin da ya karantar da shi kasuwan bai shi hankali ba ne ba ya fi shi amma kuma ga shi nan wawa wadda har a makaranta an kore shi ya zo ya fi mai gida wannan kamar ya je ya bude kamfani malamin da ya kore shi a makaranta ma mai zai faru zai zo ya yi mai mai ya kya gudun shi malamin ce wannan eh, kawai ka yadda da kaddara ce yake wannan in ba kaddara da rayuwan ita ba komai ba ba a irin wani abin da zai faru rayuwar duniya ba komai ba ne amma wasu ba su fahimci haka ba yanzu ka kalli mota hmm? wannan sabo ne wannan tsoho wannan mai tsada wannan mara tsada kuma duk ake zume ne kudin shi duka tafi aiki aikin su duka su isar da kai inda za ka misali yanzu in kuna da exam a unimet ko a ramat ko a secondary kai ka je da mota ne kai ne ma kaja mota wannan direba ne ya kai shi wannan da taxi wannan da nabeb wannan da kake wannan shi shago ya yi misali in kun je kun shiga kun shiga exam kuna yin exam shi exam na in ya ganku zai san cewa wannan kaza wannan kaza wannan kaza zai sani zai sani ne zai san cewa wannan ya zo da mota wannan ya zo da direba ya kawo zai sani ne sannan kuma zuwan da kuka yi kuka zo da abubuwa mabambanta ba amma dukkan ku da kuka shiga kun samu bukatan ku ko ba samu ba yana amfanin motocin duka menene yaran mota ma aikin kafan ne yake yi taimako yake wa kafa kamar wasu sun kasa fahimtar wannan wannan motar shi yana da hayakin siya sun ya wuce ma za ka kama hanci wannan kuma ba za ma ka ga miliyan ba amma duk sun je sun sun shiga ya zama ba ce wannan kai ka zo da babba nan mota da bai da kyau ba bayan ka lura mutane ma haka ne wannan dogo wannan gajere wannan yara da kyau wannan mummuna wannan bai wannan baki amma dukkan su na cikin sorai ne sorai ne cikin kaga wannan gangan jikin naka eh mota ne na ran duniya ka zo a cikin mota wadda ita ce wannan jikin a lahira a cikin aljanna a nan ne za ku ga jikinka na gaskiya wannan sun fasa fahimta haka ce wannan mummuna ne a ai mota ne kuma aka gani bane rayuwan kenan me yake nuna maka duniyan ba kuma bane qada kaddara hukun hukunci allah ya kaddara eh, kowa da irin rayuwar shi ne to irin wannan rayuwar da ka samu kanka to a cikin da ka tashi ka nemi abin da ya kamata ka nema in dai kana da kwazo za ka samu amma ba ka da kwazo ba za ka samu kuma sai ka hada da mujar bari abin da abin bayani ba من الدليل على القضاء وحكمه بئس النبي وطيب عيش الأحمد لكن من رزق الحجة حرم الغنى ضدان يفترقان أي تفرق ما لا يجي لكن أما من رزق الحجة ودى أن يا أزر تاشد هنكلي هنكلي ما يكو نقرتج حرم الغنى وزاء حنا شي وداتا ba nufin wadata na kudi ma ana nufin wadata na ka tsara kudi abinda yake nufi duk mai hankali dai yana da hankali wanda yana aiki to duk lokacin da ya samu kudi shi kudin nan ba shi da burin ya tara irin na abin da wawaye suke yi shi ne yake shi shi kawai ya tara kudin a cikin akawun nashi in yi miliyan daya ne zai ce gawa ne a kan nashi miliyan biyar zai yi kokarin shi ma zama miliyan biyar in ya kai biyar gawa ne a goma in ya kai goma gawa ne talatin in ya kai gawa ne miliyan dari in ya kai gawa ne miliyan dari biyar kuma gaba in ya kai biliyan daya ma gawa ne su biliyan bakwai wannan hauka ne a yi waya in ka je ka siya iphone 5 sai iphone 5 ya siya in ka siya gaban ya fita kai dai ka ce ni ba zan ke tsohon nan ba ka zama wawa ba ka san amfani wayan ba kai dai aikin ka shine kar ka siya wannan sabon ya fita ka siya sabon ya fita ka siya kamar hula ma ai ka ga wannan hula wannan hula yanzu ka ce wannan sabon fita ne kaye kenan kai ba bukatan ka in sa kai na kula kawai saboda aro bane ba kawai dai abin da kana bin zamani eh, ba zai kare ba yau yau zai fita sabo da daddare ma zai fita gobe ma zai fita za ka hauka shi masu waya ma haka masu mota ma haka zai ga mutum wata ɗaya biyu ya canja mota wata ɗaya biyu ya canja mota wani wata ɗaya biyu ya canja waya aikin shi ne shi sayan waya ne aikin shi wani ma mai siyan motar da aikin shi kenan ka manta da amfani abu jana bayani ba kaga nan wanda Allah ya zanta shi da hankali to in tara shi baya wannan tunani kuma ka kalli kasashen da suka shiga gaba ka kalle mu a nan kasashen in mutum ya samu babban aiki ko ya samu kudi ba duk aikin wahala zai gani me zai zai kwanta ne ya sha abu na ruwan sanyi gashi nan yana da kudi fa lokaci ne wadda ya kamata ya tashi ya yi kaza ya yi kamfani ya yi wannan ya gina kaza ya zo mutane su samu ilimin su yi kaza a wannan lokacin ne shi kuma a yanzu shi ya samu kudi mai zai yi da wahala kamar sauran kasashen da suka ci gaban an kaje duk kowa iya kudin shi iya wahalar shi zai gaba ture in ya samu kuri a cikin gidan shi ne zai yi workshop haka dan india in ya samu kuri a cikin gidan shi ne zai yi kamfani amma nan fa in da yana da workshop in ya samu kuri ne zai yi workshop man zai zama falo haka ne ai shi ya sa ba ma cin gaba da kalli masu karatu a cikin mutanen na yan boko mutum ya zama dokta ko ya zama prof yawanci ba in ya samu kuɗi zai dana bincike da ba mai zai dana zai bane kuma haka bane sai dai ya kwanta ya sha ruwa ya yawa a duniya ya je hajji ya je wani ya je da ya je kaza mai zai huta zai yi shi yasa ne ba ci gaba asali lokacin da a yi abubuwan da za a ci gaba a nan ne kuma za a huta shi ya sa ne kowa yana huta gana bayanin ba da ka duniyan nan dole kasancewa duniya yi eh, gurin aiki ne ma lahira ita ce goyon hutu amma mutum a duniya yana neman hutu ina za ka samu ilimin da kake zuwa kana ganin neman ilimin zuwa ne wahala ba ai sai lokacin da allah ya kai ka zama malami ka tara littattafai nan da za ka san cewa ba a ce fa zuwa karatun shi ne da sauki ne da gaske a yanzu ka zo ka zauna kana gani wani abu ka fahimta ba ka je ka fara karantarwa tukun za ka san cewa a ce fa wasu abubuwan ba ka fahimta su ya karantar karantarwa amma ka fara ba za ka san wani abu <laughs> shi yasa suka ce wanda baya karantarwa ba zai zama malami ba masaji za su tafi duka sai da baka karantarwa baka abinci yana bayan ضدان ما لا يجي وانا كيشيوين يفترقان ذا سربو أي تفرق ربوا وديك babban rabuwa ayya wannan wasiya ce mazdar ne iftiraqan ay yatafarruqin yana bayani ba wa sha'ir kuma ظهور شيء يوافرها جميل بحر وافر بقدر الكد تكتسب المعالي مفاعلة مفاعلة فعول فمن نعم. طلب العلا سهر الليالي بقدر الكد إيا وهلنك إيا وهلا تكتسب المعالي أنا سام أبو ومعصو الدرجة ومن طلب العلا والدين درجة أبن في السماء sahirar layali to wannan mutumin zai yi kwana idon sabin so da yawa sahirar layali kenan za ka yi down so da yawa wannan yan boko masu sani a yi wannan yana yin boko mai mana krim ya sani ai dan boko ne a nan garin in ta ce tildawa ya sani wannan tildawa shi ne ka kwana idon ka biyu shi ne tildawa ومن رام العلا wanda ya nufi daraja da abin da ke sama min gairi kadin ba tare da wahala ba kenan shi abin da mutane sun zama kenan yawanci har da matasa yawanci matasan yana so ya zama mai kudi sosai ba amma kuma baya son wahala yana son shakwat ne to ya ce wa man mal'ula wanda yana so ya zama babban malamin kaji a san shi ya za ya samu kujera ya karanta ya yi wa'azi a ce babban malami kaza daya ba ko kuma ya zama attajiri babba yana da miliyoyi ko biliyoyi a akawuntin shi min gairi kaddin ba tare da wahala ba ba ya san wahala ba al'umra to zai ba ta rayuwarsa ne fi falabin muhali gurin nema abin da ba zai yi wani kawai shi ne wani malami ya ce da shi na wadda ya ce aljinunin hununun nan tamannai da an tumsi faqihan naziran min ghairi ta'bin yace huwa yununu fununu kana so ka zama babban malami kai da mutum ku zauna ku yi munazara ba tare da wahala ba yace hauka ma iri iri ne yace wal jununu funun hauka ma iri iri ne nan kai ma ta ka haukaka sai haukaka ita ce ba ka son wahala kuma kana so ka zama iri ne. in zai kana yin karambani ka sani ta kai ake yi. Gana bayani? mala ce tarumul izza kana neman izza ha sun matana mu lailan kuma da dare idon ka a rufe ka ji abin da bai yake bayani ba sai ya ce maka yahu bahara zai shiga kasa kasan kogi ba man talaban ari wanda yake neman gulagulai ta ce shi ma fa zai shiga in depth ne kenan zai je ko kilomita nawa ne zai je kasan kasa a aje a kasa ne zai samu ba yawo yake a cikin ruwan ba mun ji wannan bayani ba da kaga malam yana ta maka allura ka tashi ka yi mini ne kuma da me za ka fara wannan karatun da kake zuwa kana ji da nan an kaje eh, ka san kana tafiya abin yana kawo kana tafiya abin yana kawo da minti biyar ta ishe ka kayi muraja a kayi hajji karatu zai tafi wani lokaci sai ka kai minti goma karatu yana tafiya wani lokaci sai ka kai minti talatin ko haka ne abin da ke ya haka yanzu ba a nufin mai kai karatun ka duka duka minti goma ne kuma ka kwana idon ka biyu ba a nufin haka yau da gobe yau da gobe abin zai zai karu wani lokaci sai a zuwa baka asabi ma za a gaya maka littafi kaza da kaza da kaza ne za ka je ka duba ga ana an hada ka da aiki ba amma sai ka kai wani guri ta in ji wannan bayanin ba sai malam ya ce ayyamu shababi ayyamu shabab zamani na samartaka ranakun ga wanda take tsamari sha duk abin da kana so kai kuma kake so kai kana da furfa na yin sa ka san a rayuwarka ba in ka zama ba ka da manufa ba ka da plan plan ba yin tura wani haukan ba wani zai ce ha ah, shi ya tsara rayuwar shekara kaza zai kaza ba da wannan haukan ba yanzu misali a cikin mutane akwai wani yana so ne kasuwanci sai dai sobeyin sobeyin ma masu hankali ne suke yi zai da ya tambaya irin wanda suke kasuwanci ya suke ya suke saye a kaza ya kaza ya ba gama binciken shi kaf sai ya ga kasuwancin da ya zan kama shago zan yi kaza zan yi kaza ya rubuta cip sai ya ga ya fi fannin yana bukatar miliyan biyu da dubu biyu biyar ya fara wannan kasuwanci daga kai wannan kana da hankali ba an rubuta kaya je ba plan ne ya yi mutum ne ya bayan siyar ka zai yi wannan a mu ne ba a san menene confrontation ba fita ne kasashen waje connotation ta tafi kudin ku ta fi yawa ka ga nan tun da ban da wannan kudin to ya zan ne wani zai zo ya fara to tun da ban da wannan kudin sai ya bari daga baya sai kan shi yana tura ruwa tura ruwan nan kasuwanci ne ko ba kasuwanci ba kasuwanci ne amma zai ga mutum yana tura ruwa me yasa kake tura ruwa shi yana neman abu na abinci ne zai ga wannan kasuwanci na turar wannan shin za ka iya dawama haka wani lokaci za ka iya yi haka da karbi ai shi kenan sai in mai hankali ne ce to abinda zan yi wannan jan ruwan da allah da ba zan wuce shekara biyu ko uku ba ga kasuwancin da nake so da yi kudi ka za nake so na shiga jan ruwan ne saboda fara wannan kudi ranar da ya gama tsara kudi a ranar za a sake gan shi ne mutum ya bar wannan kasuwancin ya kai can ba masai ga mutum yana yana har ya mutu yana jan ruwa daga wannan kawai kuri na da ba nan da an zana ka zo ka ajiye wani guri kana sayar da inda mai kawo wani abu kai kana so ne ka yi abu kaza a ranar da ka samu wancan ne za ka shi kenan wannan ko ka zo ka ajiye wani yaro ko ka rufe gurin kai dai kenan ka fi karfin wannan yanzu kuma ka yi daidai in ka ce kafi fi karfin gurin sabida dama ga abin da kake so daren da ba to ayyamin shababi me yasa na kawo wannan magana mutum gashi samari yana jin ruwa har ya tsufa yana jin ruwa to mai kama yi haka ba sai saboda ka kai haka ne ka san salwantar da rayuwar wa yaghtanima ayyama الحداثة وعنفوان ma yari يريبتي ayyama الحداثة da na kuka kuma zamani samartakarsa da unfuwan shabab farko farkon samartakar shi ne unfuwan shabab farko farko wadda kana da karfin sai ce bi qadril kadri tu bi qadril kadri tu qama tarum faman rama almuna laylan yaqum wa ayyam alhadathati faghtanimha ala inna alhadathata la talumu بقدر الكد إيا وهلنك ترطى ما ذاك سامو ذاك أبن لكي فمن رام المنى ود ينفع جبور سيساميتا ليلا يقوم الدريد تاشي in ka tashi da ganin mai zafi yi aiki zaka yi aiki yanzu misali kana so ka zama web developer kana so ka zama zaka iya yin web design hmm? kuma kana so ka zama programmer gashi nan ilimi araha hmm? shi youtube za ka je wani ya yi kasusuwa video hamsin wani ɗari kuma an kayi za ka koyi wani sab haka ne salihu haka ne lailan ya kuma suka na sai ka nemi littafi wannan facebook da kake yi na shirmen nan ka goge facebook gaba daya ka shiga youtube da daddare za a baka an ka siya data ana baka na free ba shikenan ka yi download in ba ka so ka yi download online kullum ka kalli bidiyon wannan awa da wannan awa da kullum awa nawa biyu misali yanzu nan da shekaru biyu kadin nan fa sai ka yi wani application da wani zai ce wani application miliyan da zan siya wallahi haka zai ba amma me ake yi bacci ake yi kullum da daddare kuma ga shi ma ilimin wato a wasi ne a cikin social media amma turawa ah, saboda karku ci gaba ga shi nan an kawo ku facebook da twitter ba ah, tashir mai to ba gaba ne ba to mutum ya zauna shi ba abin yi to za a san daga sama za a samu to ba gaba ne karka raina kanka yanzu mutum nawa a cikin mutane da wani ya yi physics ne wani ya yi chemistry wani ya yi kaza amma kuma shi a kwamfuta ne ke cin abinci ko ba gaba ne me yasa kwazon ne an ba ka da kwazo zai yi ne ba zai yi ba in gane wannan bayanin ba kuma ko a wannan zamanin ba ka karanta dini nan ka iya larabci gar kuma turancin makaiya iya saboda in ka zama haka ba nan da wasu shekaru wato ustazancin hmm, za ta yi albarka ba su yan bokon ma za su ga suna jin sauran ustazan kenan waɗannan eh in ka taba su ta turancin ma suna daidai da kai wani ya ma fi ka in ka zuwa dinin kuma to kai nan kam shuru za ka yi ba shi ya fi mana alkhairi ba jama'a amma sai ga ustazu duk an ga shi za shi shi nan da sai ai mai kallon da gida ne mai ta jawo haka jahilci ne kawai jahilci ne da ka haru da waɗanda suke makatu ne sai kai maka mutu me ya ke so a yi a rayu ne da me za ka rayu da karatu amma kan ka raina kanka in ka raina kanka a nan ne za ka fara mutuwa saboda yanzu a nan ma wani zai ce ga hannun a larabci ne za ka koya ya za ka koya dama kai tun da ka ce ba za ka koya ba amma dai turancin da ya haife ka ka iya ba duk abin da kana da ne ma za ka koya ba ka da niyya ya eh, yi shi kenan psychology ne ai wani zai yi digirin psychology zai ce ina yamo tun da kai ce ina kai kana gidanku sai ka zauna wannan yawa magana nan kun jita da kyau wanda kakkare na kanka kakkace ni kan ya kanana irin ka da yawa sun shiga duniya yau amma kai din ka hada biyu hmm? ka hada biyu to bi kadrin kaddi tu'ta ma tarumu kamar ramar muna lailan ya komo wa ayyamal hadathatin zamanin samartakan ka faghtanim ha kari da ta ala ka ji innal hadathata ita samartaka la tadawu ta dawwama ba ta dawwama lokaci zai zaka fa zaka ce wannan abin ka gaji ko baka gaji ba kana so kai din shekarun sun tafi babu karfi irin na da sai ma ce tarakul kuma kasal barin kasala shi ko zarnuji ya ce da'i nafsi takasula wata wani wa illa fasbuki fi bal hawani da'i ki bari nafsi ya kere na attakasula ki bar kasalan da wata wani da ja baya attawani shi ne procrastination yanzu ka ce za yi bari an jima an jima a shi cikin kwamfuta da shi kawai kamar youtube na zai tafi shi sai ka tura ka tura ka tura ranar da ka samu wani aiki za a baka dubu saba'in ka wa ka yi wasu da komai karka da irin wannan rayuwa wa illa in ba za ki bar kasalan da ba fasbuti ki tabbata filin hawa ne a cikin wannan kaskanci jahilcin kaskanci a yi falam ara lil kusalan habu yurta siwa nadamin wa hirmanan amani falam ara ni ban ga lil kusala da kasalu al habu yurta ba ba da rabo wa kasalallu siwa nadamin banda dama wa hirman al'amali da haramta musu abin da suke burin su samu gano bayani da kyau wa qala akhar wani ce hayatul qalbi ilmun faqtanimha wa mautul qalbi jahlun faqtanimhu hayatul qalbi ran zuciya ilmin ilimi ne faqtanimhu karimace ta bayani ilimi ba yin ɗalibanci da jahilci kun ji wani bayani an yi jama'a in ka zauna inda kake ana ce maka kar matar ko wannan masallacin baka san gobe wa ne zai zo gurin ba wallahi wani lokaci za ka zo mutanen da suke jin wata ce wannan ne yaran mu ba to gudu za ka yi misali ma mutumin malami ya zo ne ya yi wasu tambayoyi kira wani abu da suna so su yi an ce maka kai ne a karama kalla na masallaci sai wani zai ce ina zuwa ba zai zo zai zo ba gudu zai yi me yasa zai gudu to in ya saya me zai faru a asirin za ta tono ba ina yi malanta da jahilci ku gane wannan abin da kyau malancin motul kalbi mutuwar zuciya jahilun jahilci ne fali ta ribu ka nisance ta shi ne ba imam shafi ya ce mallam imam shafi ko mallam ya zuku murar ta'allumi sa'atan fa kabila laihi arba'an kafin ka mutu ya ce in dai kai ba ka bukatan wahala na neman ilimi ba baka taba jin wahalar neman ilimi ba malamin ya ce to kai da na yi a kwantar da ka yi maka kabbara hudu na rasu wannan kenan kai matacce ne ba raye ba min ma rinu ala tarkin kasar wannan ya zama ta kuma to subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an ba ilaha illa anta astaghfiruka wa ربنا اغفر لنا وارحمنا واتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين